k'afurika y'ubuseruko muri rusange ngibyo rero bimwe mu byo tugiye kubasangiza muri kino kiganiro cyacu tukaba turi kumwe n'umutumire ni deo hakizimana umujeopolitologe mwanonosoye ibijanye na kano karere mukaba murongoye n'ikigo cy'abahuza siride deo sangwa ikaze muri karaderide muno munsi murakoze ndaramukije batumviriza hanyuma wenda gushimiye kubona wasubiye kuntumira murakoze nuko rero Eric uwimana niwe aza kudufasha mu buhinga bw'ibyuma nkuko mwabyumvise kuri mikoro n'imidani yo nkuru hama kino kiganiro cagenewe abarundi muri hanze kugira namwe mugire ico muterera reka rero twese twongere kuba ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro nuko rero tuje mu rya kino kiganiro cyacu karadiridimba nibutsa yuko kino gice cya mbere kumbure umuhuza eh, urongo ikigo cy'abahuza ari we deo araza kutubwira uko wene abona no kuvuga umwihwezo wiwe kuri iyo ngwano iri ngaho muri Kongo hama mu gice cya kabiri duhakanya namwe muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterereye nuko deo burya umuntu yumvise uno munsi nyibogoma yafashwe amagume ya mbere atanguye tuyita amagume yatewe n'ingwano zadutse mu kwezi kw'icumi igihe cyose zaduka mu kwezi kw'icumi hano mu burundi byatanguye mu kw'icumi yoheje kugandaguranda daye Eh, hanyuma no mu rwanda naho byari byatanguye muri igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda igihe eh, umuhari w'inkotanyi watera igihugu kongo nayo nyine yafashwe yatanguye kujya mu ngwano mu mirongo icyenda na gatandatu hari mu kwezi kw'icumi rero bakunda kuvuga ngo legende d'octobre icyo ariko batazi ni uko nkumbure barabizi mugabo hari ababizi batagomba kubivuga batagomba nuko abandi babimenya mm-hmm. nuko ubwo ruhagarara bujya guhatanguye kera ino mu Burundi hoho byaduciye ko mu mirongo umunani n'umunani igihe haba ubwicanyi intega n'imarangara mm-hmm. ntibadusiguriye ibiri ko biraba ntibatubwiye igituma impunzi zari zahungiye mu Rwanda baciye bazitegereza kugaruka buyo yatwara igihugu bamubwira ati ntihagire uzokora ko n'umwe kugira ngo bitume basubira guhunga yavuze ati uzobakira kujya baje nta n'umuzokuramo nta n'umwe n'ibindi n'ibindi hari hapfuye abarenga eh, leta yemeye ko hapfuye abashika ibihumbi bitanu ubwo hari abavuga yuko bashobora kuba barenga ibihumbi mirongo ibiri ariko igikuru si uko haba hapfuye abantu benshi cyangwa hagahunga abantu benshi igikuru ni ukubanza kumenya hanyuma hariho n'ikindi cyumviro abategetsi bari bafite cyo kubakayo ipurizo nini isumi izindi zo mu burundi izindi zo mu burundi zari nini gushyika uno munsi tuzi ya mbere n'impimba ya kabiri niyo mu rumonge sinzi mugabo iyo yo mu kirundi ngeni yangana ariko cubaza hari kubera iki nibyo byo gutohoza rero ni uko ubwo bwicanyi bari babuteguye eh, mu kugira ngo tu eh, atangure eh, ibi bidushikanye igoma uno munsi hmm. jyewe icyo gihe narahavuye mvuye mu munyururu ndahunga ndashika mu busuwisi hanyuma mbwo ndashitseyo namaze kumenya ibintu byinshi yishitseyo ndasoma ibitabo ndumviriza abanyamakuru ndumviriza abanyepolitike ndumviriza abadiplomate nsanga burya ntegamarangara yari ijejwe gutangura urugamba ururuhise muri kongo u rwanda rumaze gufatwa intwaro yaho igahinduka mu burundi bimeze nk'uko bimeze Eh, umukuru w'igihugu wari wamugandaguye ingwano yari yatanguye bavuga bavuga bati ibyo bintu bidahagaze mu buri no mu rwanda Hijya y'ejo ni kongo izoca ifatwa mhm. jewe mwayicoge bavuga bati hirya y'ejo ni ukuvuga barabona imbere ko kongo nayo yohava ishikiye na jewe naho ntari bwatangure kubinonosora kuko mu nyuma ntavu nje mu ishuri barabona yuko eh, intambara imaze gusutama mu burundi hanyuma mu rwanda urabona yuko ibizokurikira ari muri congo hmm. icyo twavuga cyane cyane abantu icyo gihe congo yari itekanye yari itekanye kandi mugabo hariho abatakunda mu butu bibaza yuko bakwiye kumukuraho ku butegetsi bagashyiraho uwo uwundi abagamburukira cyane muri icyo gihe Eh, bariho babishaka n'ingwano zariho zibirondera irukana icyo gihe eh, mu buganda haba ingwano ishyira ku butegetsi umukuru w'igihugu w'ubu hanyuma rero umugabo icyari giteye ubwoba ni uko eh, kera warumva bavuga yuko aba bakoroni bumva badutwaye kuva kera hariho ukuntu bahora bibaza ingene ubutegetsi bushiraho hanyuma eh, abantu bagatinyana bakabana mugabo batinyana atangwano irinze kubandanya bavuze bati mu guhana reka tuhareke hatwagwe n'umuhutu mu burundi naho hatwagwe n'umututsi mugabo mirongo icyenda na gatatu byaciye bihinduka igihe habaye amatora bihinduka kandi benshi hariho abatari babyiteze bica bihindura isura y'ikarata bari barashafiye kuva kera bica rero bituma abantu baguma basiganwa baraba ukomeye gusumba uwundi e, niho mu nyuma uri kurabyihweza waguma uvuga uti iyi ngwani idahagaze igashika muri congo naka n'umwasi wanjye mhm. ni nk'uko ibi by'abahima twari ko turavuga na bantu bavugane nta wo kwasa uwundi ngo ni uko ari iki uwundi nawe ari kiriya egome icyo tubwiriza kumenya Nuko hari icyo bita izi ntambara za ryana nzobarerera hmm. barabonye bariyumvira ingene eh, bagabura burya ubutunzi bwa kongo hanyuma hari ibihugu bitura naho bifise uburyo Avuga bati ibyo ntibishobora ntibyogira isura nziza kubona umuntu ava mu gihugu kanaka aza kugwanira ibiri muri afurika muri congo kandi atari iwabo ya ntambara nyine njyewe narahunze ndamara imyaka yaba mirongo itatu mu gihugu cy'ubusuwisi harageze igihe ndibazane none gahemu njyewe sindi ndi umurundi none iyo ndiko ndavuga ngo ndiko ndagwanira agateka kanje hano muze ni byiza mugo nkavuga nti byaba byiza gusumba ngiye kubikorera muhiri wacu mu gihugu iwacu kandi nasanze ari byo biryoshye ntibyoroshe mugabo nibyo biryoshye gusumba ibindi nibyo rero hariho abatabitubwira kuko banka yuko dutora umuti w'ibiriko biraduteranya mu ncamake rero baratubwira ngo turangana kandi tubwizwa kwankana mugabo mu by'ukuri tuvukana none none ko inteko tuba tuzi ko zigiye kugwanya umwansi aho igoma aho muri kongo umwansi ni niba ashaka reka ngo akarorero kabaye niyo reka kuwa munguheza mm. kuwa munguheza harabaye inama ya kakanama eh, k'ishyirahamwe mpuzamakungu woni kagizwe umutekano mm. conseil de securite mm. yari inama idasanzwe yari bari bayiteguye kuwa mbere hanyuma kubera byari bishushe bacavuga bati ntiturindira ku mbere ngo tugire ku wa mungu hari ibihugu bitatu by'ibinyafurika eh, mbere niwashaka ko kanamu ubuye muri uku kwezi icyo kibazo nacyo nshobora kwishyura ubuye mugabo icyo umuntu ategera bongene diplomasi ikora ngene iby'imigenderanire y'ibihugu bigenda hari aho usanga leta kanaka iriko irakorera inyungu z'umuntu umwe kanaka muri iyo leta afise igihagararo afise ijunja n'ijambo rituma abandi bose baca bemera ibyo hari n'aho usanga babigira bafata pozisiyo iyi n'iriya kubera nkumbure ibiriko biraba batabyumva neza batawabibasiguriye mugabo icyo twebwe tubona turi kure ni uko eh, ibibazo nk'ibi bihanze kongo nta banyamahanga na rimwe bigira babitorera umuti ntibishoboka bitegereza gutorerwa umuti ahanini n'abanyafurika mu nyuma byaragaragaye yuko benshi bavuga bati bwa bundi naho hari agahengwe amahoro arama amahoro aboneka azoboneka igihe ibyo biganiro bibiri yarusha biriko bibandaniza mu Burundi mm. abo bari kumwe basangiye urugamba bafite inyungu mu gihugu cy'iwacu iki turimo hmm. acavuga bati natwe tugira dushike bujumbura bujumbura bamaze guhashika burundi bamaze kuhigarurira ni n'iki babuza gushika muri tanzania ibyo byose biravugwa rero ubwo n'ibivugwa nibyo n'ibivugwa hmm. e, mugabo naho tugira ngo ntibivugwa none ntituba muri iki gihugu yuko izo hava ishiki wawe erega ivyo bizi kuva kera mbwo ucukingira imbibi erega ibi bibaye hmm. bibaye byaranuganuganywe kuva kera naho batabivugira hejuru none wowe ufise eh, urugo ubwirizwa gukingira wogira iki uca witegura uca wikingira ibyo byabaye jewe jewe urabona sindi umusirikare sindi hmm. uri mu bafata ingingo za politike mu bwabo bavuze bati uburundi bwararungitse abasoda muri congo jewe nta icyo gikorwa nta nta nabi ndakibonamo ibikurikira nibyo ntaheza ngo menye ingene bagenda ingene hmm. bakora uburyo bafise yibashikira ku rubuga mugabo urumurundi ukaba uri yiyubaha ntushobora kubiraba unyuranije amaboko mm. ubwiriza kwitegura nawe none kabuhinga burya mm. ni murabye twabonye ko atamwansi ahari mm. Eh, mwavuze ko ari degere par procreation ni mm. gihana nzobarerera ni gihana nzobarerera ni ni ni b'abanyafurika nyene ni ka karere nyene abasoda baza ngo baje kugarukana amahoro canke gufasha nabo aha nyene usanga ari wa muryango nyene n’ibihugu bibanyi none koko goma kwifashwe ku bwanyu kabuhinga mwibaza ko igikurikira ari ikihe icyabwiza gukurikira ni ibintu mva biriko biravugwa wumvije amaradiyo ukaraba amateleviziyo ukumviriza abanyepolitiki buraya abadepite abajurnaliste n'abandi hari abatahora bavuga uye bacaguye kuvuga bavuga ati iryo bara ko M23 yo ishaka no kivuguza eka we no kuvuga M23 ni wo mugwi uno munsi tubona perezida Kisekedi yavuze ati sinziyera nganira nabo bita emuvurenti bati nzoganira n'u rwanda none koko iyo ni inyishu ya politiki yego tuza kubimenya mu nyuma atacyo turi bubigire iyo niyo by'uyu mutwe barashobora guca bawumena kubera bamenye ibanga hanyuma mubwiye ibyo guca bagusanzaza ibyo ntacyo bivuze kuko ukuri kurazigwa hanyuma guca muziko ntigusha mm-hmm. ubu rero ukuri kuriho abantu batumva baba niko ingwano iri kwiraba abarobere bari mu gihugu cyose abasirikare nabo nyine mugabo ntawe uzotsinda uwundi burundu hamwe uvuga uti ndamutsinze ntibizosubira kubera ngaho hari hagati mu gihugu hari hagati mu gihugu erega ibi biri hagati mu gihugu nibyo bigoye gusumbya ibi bijyabuka imbibe ubishize ku rugero rw'ibihugu duhana imbibe birenga imbibe nicyo kimwe genda hmm. babwira nti eh, ntawe uzotsinda uwundi burundu rero amahoro niyaba nitwaba tuyemera azoba avuye mu biganiro ibyo biganiro nabyo bitanguye hakiri kare niho umwe wese yogira yokoroherwa gusumba bitebye naho ingorane ziguma zigenda zongerekana mugabo nta mahoro azoza avuye mu ngwano nicyo kimwe no muri aka karere reka duce dufatira muri aka karere kuri goma ubu eh. umubona ibiganiro bigishoboka bihunze bandi ko bamwe bati turabandanya n'ejo oh, nagiye ejo kenshi asaba uyifata barashobora kuyifata bashaka n'uno munsi mm. aka karere kose barashobora kugafata none zijya miliyoni ijana z'abakongomani cyangwa zijya zindi miliyoni z'abantu batemereye ingwano uzoca humbure muzobatwara mubatwaze umukazo mugabo uraraba ivyabaye hano mu Burundi araheza akaja hajya agatekereza akabunda hanyuma rero n'umukazo usanga ufasha mu iterambere neka umukazo yego birafasha mu iterambere mugabo ntibirama mu nyuma uri kurahohotera araheza kipanga nawe mu nyuma ukaza usanga yagukubise hasi ibi bintu by'izinguzingu by'amagume aguma bandaye nibyo twari dukwiye kwirinda mhm. nuko rero reka twugurure imirongo ya telefone kuri bimwe bw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu turi muri karadiridimba turi ko tugaruka ku ntambara uno munsi turi ko turabira hamwe ibijyanye n'indwara iri kibera aho muri congo n'ingaruka bishobora gutera cyane cyane kino gihugu cyacu n'akarere kadasigaye inyuma umutumire turi kumwe n'ideo hakizimana umushakashatsi akongera akaba n'uwaronose kano karere anarongoye n'ikigo eh, cy'abahuza siride turi tugaruka kuri ino ngwano muri congo n'ingaruka zayo mwigeze gucishamo umuti izi ngwano eh, nzingu nzingu ziguma zigaruka zigarukiza zigarukiza zigarukiza eh, murabye uko muri kahise kino gisagara cyagoma cyagiye kirafatwa ubwa mbere cyarafashwe bara bakura ubugira kabiri uko nyine ariko ubugira gatatu iyo bagutsinze ahantu muri ko muragwana mhm. eh, ntabafise ingufu gusa z'ibikoresho mm. Eh, aba yafashijwe kandi n'ukuntu nawe yagoya ugoyagoya yagoya biramuha ingufu gusumba hanyuma wari kuravuga uti barahafashe ubu ni inshuro ya gatatu baje baziye ko bikaba ari byo bishobora kugora no mu makungu bari twarigeze kumenya umugwanyi yitwa napoleon yararungitse inteko ziwe barashika mu burusiya muri i moscou hanyuma mu nyuma byaramugoye kuberega ibintu byo gukoresha igikenye eh, nibyo benshi bogera ko mugabo ntibizana amahoro arama hagati mm, aho twibutse yuko abatwakura mushobora kwandanya mwakura turaza kubakira mm. yego eh, ntibizana inyishirama igituma bitazana inyishirama ni uko rica ari ibizinguzingu ibyo mm. urabikoze uno munsi nayo nzokora ibindi bisa n'iyo none Eh, ah, iyi emventura turi ko turumva ivugwa tubivuze mu rundi rurimi abagwanyi bavuye mu ntwaro y'u iyo ntwaro y'u nayo ni intwaro itwagwa n'abinuvuga ngo abuzukuru b'abahora batwara u rwanda mirongo itanu n'icyenda bari birukanye ku butegetsi mm. imyaka mirongo itatu irenga mirongo ine irenga yaraheze abana babo birukanye baca baragaruka n'ibi biri ko biraba eh, bibaye ngombwa ngo abantu bagume bibaza ngo ufise ingufu niho ugira icyo ushyitse ko ni ukuvuga ukarindira ukazironga hanyuma ugaca ugaruka aha hanyuma ugaca ugaruka hari n'izingu hmm. nzingu nta nyishyu irama ushobora kuronka icyari gikwiye nuko ibihugu byacu byoshika ahantu abari babirongoye bavuga bati tubwire ibintu bitatu mubona bikuru turondere umuti hanyuma ntagira intambara izosubira kuba bakavuga hanyuma mugabo mu nyuma gusoza ibyo biganiro harageze ahantu bose jenali twese twari muri ibyo biganiro tuvuga tuti ubu abarundi twese turumvikanye yuko atawudusubira gufata ikigwanisho bibaye ngombwa yuko yidoga yuko yidogera uri aramurenganya abicishe mu biganiro mugabo ntabikishe mu bigwanisho mm-hmm. ibyo sinzi cyagoranye icyo mbona nuko uko eh, tuvuga tuti turi mu gahengo naho habaye bijya byo mu gatumba n'ikabarore n'ahandi warabona yuko ari ibintu biza gutoba gusa mugabo muri rusange ukabona yuko igihugu gitekanye mm. ubururi bwaragize intambwe ikomeye cyane njyewe wico nama nifuza nama nifuza mvuga nti ntitugire intambwe yo gusubira inyuma kuko twaramaze gushika kure cyane muri aka karere turabambere abantu babipfa mu ntwaro bashoboye kujya baraganira ntibatoreye inyishu ibibazo byose biriho mugabo baraganiriye ibyo birazwi mm, turi kuri iyi ntambara iri kubera hakurya muri congo mm. biraboneka yuko bakungomana umengo muri bo mm. ubwabo hariho abo biboneka neza yuko bafise umwiheburo n'abandi ubona n'ikindi gice ubona umengo bo ahubwo ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ni ukuvuga seputansi cyangwa soixante zero katreventura nefu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi izo nimero murashobora kudutora no kuri watsapu koru hama izindi nimero ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu turi ko tugaruka ku ntambara ibera aho hakujya muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo ego turi kumwe na Deo Hakizimana nk'umushakashatsi yakongera akaba narongoye n'ikigo Siride mbere mwarana nonose bijanye na kano karere turabye uno munsi Burundi busanzwe buri ah, mu mashira hamwe atandukanye turabye duhere kuri ya CPGL tukagenda muri east africa n'izindi n'izindi mbe uruhara rwayo mashyirahamwe mpuzamakungu uburundi busanzwe urimo buhurikiyemo na congo mbere n'u rwanda uruhara rwabo bobo nturuhe kugira koko ino ntambara ihere nk'uko mwabivuze atawutsinze cyangwa atawutsinzwe ni kuvuga ayo mashyirahamwe uri kurayihweza no kugaba hmm. kuko ubwa ni menshi ni menshi kandi ugasanga agwanira bimwe ni kuki yagiye arakurana uh, ntihagire uvuga ati reka basi dutsimbataze nk'iyo batsimbataza sepejene nk'akarorero mhm. igihe bashinga ntuzeye east african uh, community hari hahejeje kuba inama mpuzamakungu ya onu igejwe kwiga ibibazo by'umutekano n'iterambere muri kano karere k'ibiyaga binini hanyuma rero baca bafata ingingo yo kuyizana i bujumbura icyiyumviro cyatumye ibyo byose biba cyari cyavuye hano i bujumbura mu biro by'umukuru w'igihugu yari ahari mu mirongo icyenda na kane nawe uri umumenyeshamakuru bwiza kuba ubibona sirije rero urayumva aho ivugwa umingo ntibaho natwebwe turi abanyabujumbura ngaha ahaye hariho benshi batazi yuko bijya biro biri ushikira ugira ushikire mituweli de fonction publique ni sirije mugabo umengo sihiri hmm. iba aho nyine kumbure muri aya mashyirahamwe usanga ibihugu bisangiye none ntibaba bafise icyo ni ukwita amaporotokoro amwe amwe yo gufashanya mu bya gisirikare e, mm. e, rega byose biva ku gushaka byoca mm, bigenda gutu no munsi turabye ino ngwara muri congo e. uruhara rw'ibyo bihugu n’ibihembe ni uh, kujya gufasha kurwanya wa mwansi uh, ataboneka adahari ari twegene uri ngwano uko umenya ngo abantu batari barabitaho uri kuravuga ko ngo ni ukwitonda no kurondera amakuru anyegejwe ayandi azi mu atigishijwe mbere urazi ko muri yo ni kugira ngo batangure kuvuga inteko barungika mu gihugu kugira ngo zigarukane amahoro urazi ko byatanguriye muri congo mu gihumbi kimwe n'amajana na mirongo itandatu urazi yuko muri congo ariho hambere eh, n'umunyamabanga mukuru wa oni dag hamarshjorg hmm. w'igihe igihe bica barumumba niwe yatwara oni none urazi yuko yazimanganiye ngaho muri congo nta n'ubuzi nyine ibyo bintu byagenze ikindi yavuye mu cyicaro gikuraza kuzimanganira ikombe oya urumva yaraje muri mu mahanga mm, y'akazi y'akazi hanyuma birashika ibyo byose ntiyatashe muhira hanyuma hari ikindi mubwiza kumenya mm-hmm. ibi bya munisiko ntiyari imaze imyaka mirongo ibiri muri congo none mu myaka mirongo ibiri ubona bakoze iki ko nk'isa n'igihugu cyari gifashwe n'abantu ibihumbi barenga cumi na bitanu bitwa yuko baje gufasha kugifasha kogorora bisigura rero yuko mu gihugu kanaka naho borara bagaguha isinzi ry'amafaranga isinzi ry'abasirikare isinzi ry'ubundi buryo ushaka bwose aya makuba kibonye iki gihugu cyese mhm. nibaza yuko azokwijyana eh? hariho abo bizosigira ikigwa bazovuga bati rero ko ibintu byatubanye gutya reka ubu umukenyuro mhm. eh, kandi umenye yuko bibyigwanisho byigwanisho si byo rega sibyo byo bigwaniye igihugu none vietnam urazi yuko vietnam yirukanye abanyamerika mhm, mhm. Eh, rero iyo iyo abanyagihugu mu gihugu hariho abafise ugushaka gukwiye no gushaka kugashyigikirwa eh, n'ibikorwa biramvuye bitarimwo kandi ari ibihugu bibanye mm. dufatire kuri east africa community mm. mbe ubwo bobo muri bo nk'abakuru b'igihugu n'amareta mm. nta gushigikira abana bariya mu bariko batuma iyo ntambara yo muri Kongo ibandanya uko tubibona kuko icyo kibazo wari ukeneye kukimaza vuba nimubona yuko ari ibintu bigaragara biragaragara yuko hariho abatabizi abatabibona ah! uno munsi bimeze gutya oya oh, ni ngombwa bakuru b'ibihugu nabo nyine igana abantu hanyuma kandi ibihugu byabo birafise inyungu hariho abaca bahagarara bishimikiza izo nyungu nyine eh, jeno vuga yuko birashoboka yuko batabibona kumwe iyo batabibona kumwe rero inzira yo gushika yo ayo mahoro naho nyine ikinyurana Hmm. none muri icyo gihe ayo mahoro duca hmm. tuyabona gute eh, mu gihe bamwe mu barongoye ano ma leta n'ibihugu usanga eh, bwize kano karere muri rusange haba ku banyagihugu reka n'amaleta ibihugu n'amaleta kugira ino ntambara ihagarare twumvise ko uruhara rwa mbere rw'abanyekongo ubwo abanyekongo uno munsi babajije bakubwira bati iyo ni intambara yanaka iyo ni intambara yanaka iyo ni intambara yanaka kandi bakabivuga benshi batari no mu gihugu cyabo twarabonye abafatwa babasoda ku rugamba n'ibigwanisho bakicarikwaho bakabwirwa bati bagiye kwakira inyigisho babandi mwavuze ko ruhara rwabo nyene ariko kugira ino ntambara ihagarare umwe wese akora iki haba mu bihugu n'amareta mu banyagihugu n'abagize kano karere hari icyo kwanza kumenya nuko uko ibintu bigeze mm. birateye isoni birateye ubwoba birataye imbabazi ku buryo uwo ari we wese ahari arashaka mm. yuko haza inyishu ikintu kigoranye ni ibi byaha byakozwe kubera iyi ntambara urabona nk'iyo bakubwiye yuko muri congo aho muri kivu abagore bafashwe ku nguvu muri iyi myaka iheze bamaze kugera ku gitigiri cy'ibihumbi amajana atanu biba birateye ubwoba njyewe umunsi umwe naravuganye n'umusenyeri aserukira papa i Jerusalem twari duhuriye mu nama mu busuwisi mhm. hanyuma ariko aratanga konferanse icyo gihe Eh, yari kwavuga ingene idini katolika eh, niko yabivuze mu gifaransa safe plere tout le monde meme mhm. dieu ati n'imana igwiza kubirira kubira ibyo muri kongo ni ukujya ndabibona mugabo sino sinovuga gutyo oye kugira ngo mbwire abantu yuko ata iriho mm -hmm. inyishu iriho ariko nahigoye igoye gikomeye cyane mm -hmm. ariko kenshi gikome, gikomezwa nuko abantu batagomba kugifata nkama ah, iyo ibintu bigoye ubibonye ko bigoye hanyuma ugaca bitinya bica bikomera gusumba mugabo iyo wemeye mugahangana bukaba urugamba mugahangana mu nyuma urashobora kuronka aho umenera niyo message numva notanga mu kubwira abantu yuko nta mvura idahita ego biratuguye uno munsi biragoye kongo biragoye bose impunzi ari nyinshi mu gitondo cy'ihehe ndiko ndatembera hano muri aya mabarabara ndabona abantu ntahora nkunda kubona bagigiye bavuga ngo abo n'abakongomani bahunze abavuye bukavu abavuye igoma n'ibindi murabaza bene amahoteli rero ko atamvura idahita mm-hmm. igikuru ni ukwemera yuko ubwa mbere icyo kibazo gifise inyishu ntishobora kwizana iyo nyishu ni mm. ukuyihagurukira ego reka ngiye ko ndabashimira mwakoze mm. ku kanya n'interano mwaduhaye muri kino kiganiro mm, mwakoze namwe kuba mwanumye Ego yakoze Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma mwakoze namwe mwariko muradutega biri cyane cyane mwebwe abarundi musanzwe muba hanze y'igihugu reka tubashimire